Esselamu alaikum, kako čovjek da postupi u slučaju kada ti komšija ostavi određenu sumu novca u emanet i kaže e, da kad umri da mu se od tih para plati učinje tevhida i ostalih novotarija znajući da je to zabranjeno u šta čovjek da te pare potroši Allah vas nagradio stavimo namjenski u dobra dijela koja će biti koristiti u trajne sedake neko dijelo koje je od hajra koje će biti koristiti u slivanima oštampamo knjigu da nemo sedaku ili slično takva dijela ne činimo ono što je bidat